Բարեկամներ, զրուցակիցս այսօր Աշոտ Սարգսյանն է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կրոնի ու ազգային փոքրամասնությունների բաժնի վարիչ։ Եղել է ԼՂՀ երկու գումարումների ազգային ժողովի падգամավոր զրուցելու ենք Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին ծնվել եք Ստեփանակերտում։ Ձեր մանկության եւ պատանեկության տարիների Ստեփանակերտը։ Երկում հիշում եք, չէ՞, իմ գարուն քաղաք, իմ սիրուն քաղաք։ Իրոք գարուն եւ սիրուն քաղաք էր նախքին Ստեփանակերտը։ Իմ հայրենի Ստեփանակերտ Ինձ համար վիրավորական է եղել, որ Ստեփանակերտի մի շարք շենքեր քանդել են իբր տեղը նորը կառուցելու համար։ Աշխարհի շատ պետություններում, մայրաքաղաքներում եւ մնացած հին քաղաքը միշտ պահում էին եւ ներսի հարդարանքներն էին փոխում, շենքի արտաքին տեսքը պահում էին։ Ցավոք սրտի շատ շենքեր կա, որ քանդել են եւ այսպես կոչված ժամանակակից շենքեր են սարքել։ Իմ Ստեփանակերտը ավելի գեղեցիկ էր, Եթե համեմատելու լինենք ներկա երիտասարդներին, պատանիներին, մանուկներին, մեր մանկությունը, պատենակությունը ավելի կարելի ասել ճոխ է անցել։ Դպրոցից երկնում էինք տուն, դասերը շուտ սովորում էինք, որ դրանից հետո գնանք ֆուտբոլ խաղանք կամ տարբեր խաղեր։ 7 չոփանի տղաներ աղջիկներ միասին վալիբոլ էինք խաղում, երկու սյուներից մեծ պարաներ կապում, որ կարողանանք խաղալ ուշ գիշերը մինչև ժամի 10-ը բախվոցի են խաղում գյուղուկանի գիշերը նամարային արձակուրդների ժամանակ հիմնականում անտառներում այնուհետև գնում էինք լողանում, պարտադիր շուտ գալիս էինք, որ ժամի 5-ին 6-ին արդեն ֆուտբոլ սկսենք խաղալ, քանի որ պետք է հաղթող թիմը որոշվի, ինքը մինչև 10-ը գնդակն է։ Ենթադրենք 7-րդ գնդակում արդեն 8-ը, մի օր արդեն այնքան էր իրար հետ վիճել, որ տղաներից մեկը ասավ, մենք ունենք անվադողեր, բերենք վառենք, որ լույս լինի խաղան։ Վառել ենք, սև մուրը նստած գնացել ենք տուն, մայրս իջու եղբորս հետ, դու չմտեք, մտեք, լողացեք։ Ամենակարևորը այդ նախաձեռնությունը, որ այն ժամանակ եղել։ Օրինակ նստած ենք մեր փողոցի համարյա 2-3 տան արանքներում կար նստարան։ Ձեր փողոցը ո՞րն է։ Զորգե փողոց։ Ուրեմն նստարաններ կար, առավոտ առավոտ նստած զրուցում էին կամ տարբեր խաղեր էին խաղում, շաշկի, շախմատ, կարտ էին խաղում նաև։ Հիմա տղաներից մեկը ասում, նստել ենք ինչ անենք, գնանք մոշ խաղենք փողոցի բոլոր տղաները միասին գնում էինք մոշ քաղելու։ Խաղում էինք մոշը, հետո մոտիկ գետ կար։ Գետում լողանում երեկոյան մոշը վերցրած գալիս տուն արդեն ուրախացած երբ գնում ենք մոշ քաղելու Ջամիլի գյուղեն ժամանակ արդեն թուրքերով հիմնականում քրդեր են իհարկե վերաբնակեցել։ Մենք վաղ առավոտյան գնում ենք, իրեն գալիս են որ քաղեն, ասում ենք սա մեր տարածքն, <laughs> ասում են տղեկ, մեր գյուղի վերևն, ասում ենք ոչ մի գյուղ, ոչ մի բան։ Մենք ենք այստեղ քաղել։ Չէինք թողնում որ իրակ իրաց գյուղի վերևի մոշը քաղեն։ Կամ օրինակ նստած ենք տղաներ ասում, չգնանք խնջուլոս քաղենք։ Լավ էլ ինչ խնջուլոս պատայլա դեպք այնքան ենք բերել, մայրս ասում է, այդքանը բերել եք, ինչ անենք։ Հայրս ասում է, պիտի անես աղդիր։ Պատահում էր, որ անձրևը գալիս էր, մեր ֆուտբոլի դաշտը ավերում են։ Տղաները վերցնում ենք տանը բախ, ինչ պետքա, մաքրում են տեղ։ Մի օր մի շատ է դակիր բան աղել, ֆուտբոլ խաղալիս քարեր ենք դնում։ Հիմա խփում ենք մեկ ասմագոլ, մեկ ասմագոլ չի, այս մասով անցել։ Որպեսզի այդ վեճերը չլինեն, 10-15 հոգով գնացել ենք մռակացի անտառները, այնտեղ քանի որ ծառերը շատ խիտ է, բարակ երկար կար։ 6 ծառ ենք կտրել, քաշելով բերում ենք գանտարապահը պատահելա ասում է տղաներ այդ ինչ է կարել ասում ենք դարպասի համար այդ ա ինչ դարպաս ծառ եք կտրել ասում ենք տանում ենք դարպաս արդենք որ կարքին խաղանք բերեցինք դարպաս սարքեցինք, թույլ տվեց ասել, բայց հաջորդ անգամ իմացեք, մի ծառը 30 ռուբլի է։ Եվ այն ժամանակ ամենահետաքրքիր թաղնաթաղ ֆուտբոլում։ Ուրեմն տարբեր թաղամասերից գալիս էին մեզ այդ խաղում եւ մենք էլ գնում էինք խաղում։ Գնում էինք բալոջա, խնացաղ։ Մի անգամ տղաներից մեկը ասում է գնանք թուրքերի դեմ խաղանք, խոջալու։ Գնացել ենք ասենք դե գրազը, քանի որ ասկերանի գարեջրի գործարան աշխատում էր, գրազը ինչա 2-6 լիտրանոց են բիտոնները կա, գարեջուր։ Վերջ հաղթեցինք, 12 հաղթեցինք։ Բացի դրանից այն տարբեր խաղերը, որ կար այդ բոբսիկի, մենթագի եւ մնացած, հիմա որ երեխաներն ասում զարմացած նայում են այդպիսի բան ա եղել։ Հատուկ պարապում էինք, որ կարողանանք հաղթենք, որտեղ մնացողը գեն, որ խփում են, հետեւից պիտի վազի եւ ամենակարևորը այդ համերաշխությունը։ Մենք պետք է համերաշխ լինենք, որ թագնաթախ անպայման հաղթենք։ Համերաշխությունը հենց ձևավորվում էր այդ խաղերի ընթացքում, մեկը մյուսին օգնելու ընթացքում։ Դագան երբ մանկավարժական սովորում է, այնտեղ խաղի մասին որ կար, իրոք փոքր ժամանակ երբ երեխաները ինչ որ դավալություն էին անում, հետագայում տապ։ Դուք խարդախություն։ Բնավորությունը այդպես ձևավորվում էր։ Իսկ եթե արդեն մեկը մյուսի մասին հոգեր տան, այդ մարդիկ հանգիստ խաղաղ կյանքով են ապրում, հոգատար են մեծանում։ Հիմա ոնց է, նստարանին նստում են յուրաքանչյուրը իր բջջային հանում իրարը զրուցում են բջջայինով, այնուհետև մեկը մյուսին աշխատած։ Կենթանի շփումը հաղորդակցությունը պակասում է։ Էլեկտրոնային այդ սարքերը խանգարում են մարդուն։ Երեխաները հիմնականում գիրք չեն կարդում, բայց մեզ դպրոցում պարտադրում են պետք է այսիշ գիրք կարդանք, պատահելա դեպք, որ առաջբարների կանչը, այդ գիրքը ձեռից ձեռ խրում են, կարդում քաղաքի որ անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Մի ժամանակ ես քաղաքում 4 ծառ ունեի, ինքս ինձ ներշնչել էի, որ այդ ծառերի մոտ ինքս ինձ շատ ուրախ բայ է եւ զգաստան է։ Ձեր տնկաս ծառը։ Չէ, չէ, մեծ-մեծ ծառեր կայար։ Դուք ձեզ համար ընտրել էիք։ Այո, ես ընտրել էի այդ ծառերը եւ այդ ծառերի մոտով եթե անցնում է ինձ շատ ուրախ եմ զգում։ Ցավալին էր, որ 2002 թվականին ուժեղ քամի էր Ստեփանակերտում, առաջի անգամ 4-րդ դասանում, որ ինձ ասեն դու աղջիկ ես, որ չես ծխում բան։ Առաջի անգամ այդ ծառի մոտ որ ես ծխել եմ 2002 թվականին ուժեղ քամի եղել ծառը ընկել בגלל שלמות החשחש, כאן הרצ'ן כמה שרים, שיגע את שחל. քաղաքում կան շատ վայրեր, որ ինձ համար հարազատ են։ Հասուն տարիքում կարող եմ արդեն ասել, առաջի անգամ երբ իմ սիրածին հանդիպել եմ ինչ որ ծառի տակ կամ ինչ որ միտեղ, ամեն անգամ այդտեղով անցնելիս հիշողություններ են արթնանում եւ ընկերներով երբ հավաքում ենք օրինակ կաֆե սպորտի մոտ, ամեն անգամ այնտեղ անցնելով իմ ընկերներին բոլորին հիշում եմ եւ երեխաներով երբ միասին գալիս էինք դպրոց, առաջի դպրոցում որ սովորում էինք, առաջինից մինչև 10-րդ դասանի բոլոր աշակերտները մեր փողոց հավաք մենք միասին այդ աստիճաններով բարձանալիս մրցում ենք ով ավելի շուտ կբարձրանա եւ որ մեկ-մեկ գնում եմ այդ աստիճաններով իջնում հիշում եմ այդ անցած օրերը Ինչով է ձեզ համար անկրկնելի Ստեփանակերտը։ Կարծում եմ անկրկնելի է ձեր պատմածիցից դա է։ Իհարկե, իմ ամբողջ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն, հասուն տարիքս էստեղ եմ ապրել։ Շատերը ասում են՝ «Բա ուրիշ երկրներ»։ Երբ առաջին անգամ գնացել եմ Լենինգրադ տեսել, Լենինգրադից երբեկել եմ Երևան եւ Ստեփանակերտ։ Իհարկե, տեսնում ես այնտեղ շենքերը, գեղեցիկ, ամեն ինչը, սիրուն, փողոցները մաքուր, բայց մեկ այն, այն մատելու եզրը մեր Ստեփանակերտն է։ Առաջի անգամ երբ Լենինգրադում մեզ դարան Պետրոդվարեց, այնտեղ մի արձանկար Սամսոնը առույցի բերանը բացում է եւ 12 մետր շատրվան։ Ու շատ էր նայում իմ ընկերս մոտս կանգնած Սամվել էր անում, ասում է. «Աշոտ, ինչ եմ, ասում պիտաչոկի են բանը»։ <laughs> Հիշեցի երեխաները կանգնած ձկան բերանից որ ջուրը բան։ Որտեղ էլ գնանք, միշտ Ստեփանակերտի հետ եմ համատում։ Մի օր ավտոբուսով գնում էինք Գուրգեն Գաբրելյաններն մեզ հետ, գնում էինք ազգային ժողով հանդիպման։ Ճանապարհին այդպես զրուցում ենք Գրգեն Գապելյանը ասում է, չեմ ուզում էլի որ Ստեփանակերտից դուրս եմ գալիս, կարոտում եմ Ստեփանակերտը։ Ասում պարոն Գաբելյան, ինձ է գիտես ոնց է։ Ոտներս մնում է Ստեփանակերտ, գլուխս տեղափոխում է այնտեղ։ Այդ ընձուխտ վիճակ ընդհանրապես չեմ սիրում։ Ուրիշտեղ երկար մնալ չեք կարողանում։ 3 օրից հետո ինձ թվում է Ստեփանակերտը արդեն ներքևից քանդելով գալիս է։ Ես գնում եմ Ստեփանակերտից պաշտպանել։ Սովետական միության ժամանակ։ դե, Ասենք այդ կարոտը չեմ կարողանում էլի։ Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Նախկին Ստեփանակերտի եւ ներկայ Ստեփանակերտիների ահռելի տարբերություն կա։ Նախկինում հնարավոր չի որ օրինակ 10 կամ 5 հոգու 1 հոգու ծեծեն ամոթ կլներ։ Իմ նախկին Ստեփանակերտում կար նաև հասարակական པարսավանք հասկացողություն։ Ցանկացած մարդ, եթե ինչ-որ վատ արարք էր կատարում քաղաքում, པարսավում էին եւ կարգի հրավիրում։ Դա շատ կարեւոր առանձնատկությունն էր Ստեփանակերտի։ Ստեփանակերտը մյուս քաղաքներից առանձնանում է նրանով, որ գիշերը օրինակ ժամի 10-ից հետո կարող է աղջիկը մենակ քաղաքով բարձրանա իրենց տուն։ Ոչ մեկը ավելորդ ոչ մի խոսակցություն։ Առանձնատկություններից մեկն էլ հենց դա էր։ Հաջորդը մակրություն պահելը։ Ստեփանակերտիները նախքին Ստեփանակերտիները երբեք չես տեսնի ծխախոտի այդ մնացուկները գետնին գցեն թեկուզ աղբամանները շատ հեռու էր, այն ժամանակ շատ քիչ էր աղբամանները։ Ներկայում շատ-շատ են, բայց ցավոք սրտի թափողները, կեղտոտողներն են էլ շատացել։ Այդ կարգ ու կանոնը կար Ստեփանակերտում։ Այն ժամանակ կար տարբեր խմբեր, մեկը մյուսին չէին հանդուրժում, բայց ընդհանուր ազգային տեսանկյունից թաղային խմբեր, թաղը թաղի դեմ։ Թաղային խմբեր կային Ստեփանակերտում, հիմա նման բան իհարկե չկա, Այդ խմբերը ճիշտ է, մեկը մյուսին չէին հանդուրժում, բայց ընդհանուր ճշնամու Թուրքի դեմ միշտ համախմբում էին եւ պայքարում։ Ինչ պիտի աներ ադրբեջանցին, որ դուք համախմբվեիք։ Երբ արդեն պարտադրում էին մեզ այդ ադրբեջանական բարքեր կամ չգիտեմ էլի ուծացման process-ի դեմ արդեն պայքար էր գնում ինչ որ թուրք ենթադրենք աղդամից գալիս է Ստեփանակերտ իրեն եթե լավ չէր պահում պատժում էին այդ խմբերը ներքին կարգով հավաքում էին եւ պատժում էին լավ չպահելը այսինքն ամբարտավան էր այո իհարկե բացի դրանից իրենց ազատ էին զգում այսպես կոչված մեր Ստեփանակերտցիներ կարգ էին հրավիրում դեր էին համարում իրենց սա մեր երկիրն է մենք ենք որոշում դուք ոնց պիտի այստեղ շարժվեք։ Մեր օրենքներին պիտի ենթարկվեք։ Ստեփանակերտը, հին Ստեփանակերտը առանձնանում էր նաև կանաչապատման այդ process-ը, ընդհանրապես շատ-շատ ուժեղ էր։ Ստեփանակերտում անձրևի ժամանակ պիտաչոկից կալցիոյի կարելի էր ծառերի տակով գնալ եւ չթրջվել։ Ցավոք սրտի հիմա այդ ծառերը չկան, շատ քիչ է։ Ճիշտ է, հիմա կանաչապատման աշխատողները աշխատում են եւ Ստեփանգերտը ձգտում են մաքուր պահել, բայց մարդիկ վատ են վերաբերում, էլի կարճ ասած մաքրասեր չեն նախկինի հա։ պես։ Ա, Ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտում այն ժամանակ կար դիսկացեք հավաքում էին, այնտեղ ուրախանում էին, ապարում էին։ Բացի դրանից երաժիշտներ էին գալիս, նվագում էին փողային գործիքներ եւ այն ժամանակ երբ ռուսական կայազոր կար, այնտեղ էլ ռուսները հավաքում էին հայերի հետ միասին, ապարում էին, երգում էին։ Շատ հետաքրքիր միջոցառումներ եղել եւ ամենակարևորը ֆուտբոլային միջոցառումների ժամանակ Ստեփանակերտի բնակչությունը այն ժամանակ 45000 է բնակչությունը 12000-անոց ստադիոն։ Մանավանդ եթե ադրբեջանական այսպես կոչված թիմերը հետ որ խաղում էին, ստադիոնը լիքն էր։ Մինիմում 12-13000 մարդ կար եւ բոլորն էլ միասին Ղարաբաղ հուփտուր։ <laughs> Եվ Ղարաբաղն էլ հուփեր տալիս, կյանքում պարտված չկա մեր ստադիոնում։ ցավոք սրտի հիմա Ստեփանակերտում չկան, չի աշխատում կինոթատրոնները, որ այն ժամանակ Ռոսիա օկտյաբր կար, ժողովրդի համախմբան համար հիմա շատ քիչ բան կա ունենք ստադիոն, աշխատում է Փարք Աստծո նորոգված ստադիոն է, բայց ֆուտբոլային միջոցառումներ չեր լինում, չկա։ Բացի դրանից նախկինում տոնակատարությունները, որ կատարվում էր, ինչքան մեծ հաջողություն։ Մայիսի 1 նոյեմբերի 7 նկատել է։ 7-ի մնացած տոնակը մայիսի 9-ն էլ լավ գեղեցիկ տոնակատարությունները եւ այդ համախմբումի գաղափարը ամիսներով մարդիկ պատրաստում են։ Օրինակ դպրոցում ես շատ լավ հիշում եմ, որ յուրաքանչյուր դասարան դասղեկը ձգտում էր իր դասարանը ավելի լավ, ինչ որ մի նորություն մտցնել եւ ուրախ անցկացնել տոները շատ ուրախ էր անցնում։ Ցավոք սրտի հիմա այդ տոնակատարությունները, անգամ մեր տոները, երրատոնը, անգամ այդ շքեղությունը, այդ ուրախությունը չկա ժողովրդի մոտ։ Ստեփանակերտին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Առաջին հերթին կարգապահությունը։ Ինչ համար վիրավորական է, երբ անցնում ենք փողոցով, տեսնում ես մարդիկ մանավանդ հիմա այդ հերթերի ժամանակ իրենց խոսակցություններ բանում դրալիճ եւ երկրորդը այդ ծխելու երևույթը մեր ժամանակ իհարկե ծխում էին, բայց փողոցը գնալ ծխելը անշնորհքությունը հայրը փոքր երեխայի ձերքից բռնած սիգարետը բերանի։ Նախկինում եթե նման բան լիներ, բոլորը դիտողություն կանի, կասեն այդ ինչ է սա, այդ երեխայի մոտ ոնց է ծխում։ Պատահել այդպես աղջիկներս փոքր էին այն ժամանակ, երկուսը այդ միասին իջնում է, փողոցում թափված էր, թղթերա, չգիտեմ ինչ հավաքում եմ, աղջիկներս ասում են, «Պա, բոլորը քեզ են նայում»։ Ասում ես, «Էլ բոլորին եմ նայում, որ այդքան անտարբեր են»։ Փողոցում գցած բոլորն եմ մոտով անցնում եմ, ոչ մեկը չի վերցնում։ Մարդիկ պիտի մի քիչ սիրեն իրենց քաղաքը։ Կամ օրինակ պատահել է Շամյանի արձանի մոտ բարձանում էի, մայրը երեխայի հետ գնում էր։ Երեխան ասում է, «Մամ, ուզում եմ ծաղիկը փոկեմ» փոկումա ցաղիկը մոտեցնում ասեմ բալիկ չի կարելի ախր դες քանի մարդ անցնում փոշի կավրեն բացի տանց է ցաղիկը մենք չենք տնկել մայր ասում ներակ մեզ գնա քո երեխաներին դաստիրակ իմ երեխայի տարիքին ինձ հասուն մարդուն ասում գնա քո երեխային դաստիրակ իսկ մեր ժամանակ եթե նման բան լիներ նույնիսկ ասում այդ հասարակական պարսավանքի բացակայությունը շատ վատ է Ինչ կուզենայիք հասել Ստեփանակերտում։ Կասեի, որ մեր Ստեփանակերտը իրոք գարուն եւ սիրուն քաղաք է։ Եկեք բոլորս միասին պաշտպանենք մեր Ստեփանակերտը եւ մաքրությունը եւ ամենակարևորը փոխադարձ այդ սերը եւ հարգանքը, որ նախկինում եղել է։ Մեկը մյուսին սիրենք, հարգենք եւ մեկը մյուսին օգնենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական փետրվարի 24-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Աշոտ Սարգսյանին։ Զրուցում էինք Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։